Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка всем доброго вечару что понедзелка выправляемся на прагулянку по беларускай сталіцы у кампаніі цікавага меншука які самі прапануе маршрут для гэтага шпацыру сёння гэтым мастак музыкант паэт андрусь такенданг вітаю андрусь добрый вечар вельмі радаце бач нашай студы давно тебе не было насамрэч узаемна заўсёды з радасцю да вас прыходжу але перад тым як мы распачнем непасрэдна э, прагулянку маю колькі таких пытанняў якія заўсёды на пачатку э, нашай э, праграмы пытаюсь таму что трэба неяк увайсці э, непасрэдна той маршрут які ты на сёння прапануеш э, мінск твайго дзяцінства ён які у ну справа ў тым что я нарадзіўся ў менску але дзяцінства маё прайшло у вёсцы я ну, пасля... ну, колькі ты было гадоў калі вёску ну, я пачаў хадзіць у садок у менску але ну тут я трохі хварэў і вось мне адправілі да бабулі да дзядулі у вёску чэрцы дарэчы перадаю прывітанне бабулі якая нас слухае цяпер евгеній ивановне і вось у вёсцы чэрцы лепельскага району я пачаў дахадзіў у садок ужо і по пайшоў у школу і там адвучыўся да пятага класа. Вось ўжо у пятую клясу я вярнуўся ў мінск. Тады які э, мінск э, пасля вяртання якім тебе сустрэў якім тебе сустрэў что запомнілася на мінск тады вераваў гэта былі шапікі па-першае восьось гэта быў такі город вот так можна было і і гумкі гумкі купіць так, так. так было так класна прыехаць з вёскі у горад таму што там жа ж былі і розныя гумкі з наклейкамі там і дыназаўры і быў тэрмінатар восьось ну але вядома што тады мінск быў больш небяспечны таму што было шмат розных хулігаў ураганаў каля шапікаў стаялі рэкіты рэкеціры которые там маглі тебе забраць эту жуйку яшчэ надаваць табе там не ведаю выспяткаў Вось але вядома было і цікава таму што тады рок-канцрты розныя пачыналіся на вуліцах гэта было як бы і небяспечнай і цікавай і вельмі так ярка страката было шмат уражанняў гэта якія гады прыкладны ну, гэта гэта э, другая палова 90-х хіба што ну, складаныя даволі так, 90 так. хто ж нас іх не ведае складаныя але вясёлыя з якім раёнам тебе звязывала э, звязваў той адрезак э, часу тыя гады ну па-першае гэта уруча музей валуноў хто не ведае ёсць раней гэта быў такі аддалены район менску цяпер менск павялічыў заканчваецца і гэта ўжо не зусім такі ускраіна тады гэта была такая ускраіна там быў лясок у нас і выходзячы з дому ты трапляў такое поле там дзе э, ляжалі валуны которые былі звезены з усёй краіны гэтыя валуны быццам бы ўтваралі мапу беларусі і там было вельмі класна нам па гэтых валунах скакаць вось там забаўляцца ну і вядома там таксама былі нейкія там з іншага району которые цябе хацелі пабіць а ты хацеў ад іх уцячы вось ну адным словом было вельмі весело але пры ўсім пры тым што дзяцінства ну як дзяцінства ну так у прынцыпе дзяцінства да 5 до 5 класа прайшло на вёсцы ты ж лічыш сябе мінчанінам э, безумоўна так таму што ну вас ужо як я вярнуўся ў менск то я вядома што я езжу туды-сюды але стала жыву ў менску і лічу сябе мінчуком але заўсёды з радасцю успамінаю прыгадваю тое што я таксама часткова і вясковы чалавек таму што нуось там фармаваўся нешта такое важное глыбіннае там закладалася менавіта дзядулем бабуляй вось дзядзькам маім і таму у вялікай ступені я таксама і вясковы чалавек такім разе а якім пакаленні ты мінчук моя маці яна э, пераехала ў мінск таму вось Ну, лічыць так перш першае пакаленне так. А ввогуле што з э, часам кажуць вось гэта сапраўдны мінчук а гэта не сапраўдны мінчук што значыць э, быць мінчуком як гэта праз пра што гэта выражаецца ў чым? Ну, я перакананы што ёсць сапраўды ты іменьшукі які тут ужо шмат пакаленняў жывуць не напэўна дакладна ведаюць все назвы вуліцаў і маюць ну, сапраўды такі багаж гісторыі здавалася што ты хто давно жывуць як акурат менш і ведаюць назву вуліцыміш <laughs> там што людзікі прыїджаюць найбольш мне падаецца цікаўна і больш цікавіцца ну, што гэта за вуліцы ну вось хаця я менчук такі ў першым пакаленні але я назваў не ведаю раёнаў не ведаю бачыш я, я не менчукі ведаю я хаджу туды-сюды вось так неяк ведаю што там там гэта крама там гэта крама вось а вось не магу назвы запомніць дагэтуль да некаторых крам яшчэ сёння таксама вернемся да тых крам э, якія сёння нейкія з іх ёсць нейкіх уже няма так. але ёсць э, добрыя ўспаміны про тыці іншыя месцы што да маршруту які ты сёння прапануеш э, першым пунктам стаіць праспект незалежнасці менавіта чырвонага касцёла да золотой горкі так разумею што і стартуем ад чырвонага касцёла Чаму б не таму что ну гэты маршрут для для мяне важны тым что ён просты ты ідзеш вось простым шляхам таким нікуды не збочваеш э, заблукаць няма шансаў вось і гэта класна класна ж тое что калі ты шпацыруеш вось по гэтым праспекце то ты сустракаеш звычайна знаёмых ты адных других спыняешься размаўляеш і э, вельмі вели і мне вельмі падабаецца мінская архітэктура паваенная у нас яшчэ нешта засталося вось э, трохі гэтага сталінскага ампіру вось ты праходзіш палац прафсаюзаў глядзіш там этой калоны вось заходзіш у краму цэнтральную там люпніна сталінская ідзеш вось по гэтым праспекце і бачыш гэтыя паваенныя дамы которые у ну і разумееш што сапраўды быў у архітэктараў нейкі план яны будавалі горад не абы пабудаваць а вось хацелі каб было прыгожа э, на жаль гэта цяжка захаваць вось э, нешта руйнуецца нешта дабудоўваецца вось ну цяпер то што важна грошы напэўна нейкая мэтазгоднасць а вось э, частка архітэктуры калі напэўна грошы былі не самым галоўным а самым галоўным было нейкая цэльнасць гарадская прасторы гарадской то вось э, э, гэта можна пабачыць на праспекце вось ну, не... ну, што ты что того что будуецца рынуецца такая ж э, ізноў жа старт дадзены ад чырвонага касцёла так. івогуле плошча э, незалежнасці касю называецца на вельмі змянілася э, яна змянілася я памятаю што раней там каб прайсці да чырвонага касцёлу гэта было без шансу там что там нейкі быў шалёны рух аўтамабіляў цяпер ёсць падземны горад можна спусціцца под зямлю і ўжо выйсці з-пад зямлі воз да чырвонага касцёлу і гэта добра таму што я ўпэўнены што раней там было вельмі шмат э, здарэнняў розных дарожна-транспартных Вось цяпер ну не ўсе змены кажуць да горшага ёсць змены которые мэтазгодныя Вось ну і цяпер чырвоны касцёл ён рэстаўруецца Вось і ну, я вельмі спадзяюся, што гэта рэстаўрацыя будзе э, удалая, асцярожная, вось таму што ну сапраўды пагадзіся чырвоны касцёл ён пэўным пэўным чынам некая візітоўка нашага гораду вось глядзе ну, так, на паштоўках ну, шмат так акурат хацеўскаць пра паштоўкі многіявогуле яш... асацыююць так, так. мінска э, чырвоны касцёл А яшчэ вось неўзабаве можа быць мы будзем мець аднаго святога э, Эдвард ванілові чалавек які э, пабудаваў чырвоны касцёл у памяць аб сваіх загінулых дзецях вось зараз распачаты працэс біятыфікацыі то бок біятыфікацыя гэта такое даследаванне жыцця гэтага чалавека і магчыма магчыма каталіцька касцёл яго прызнае святым. Ну і вось гісторыя Мску будзе мець і архітэктара і святога. А што да як э, сказаў наконт таго, што можна шмат каго сустрэць на праспекце і часта я думаю, сам ведаеш можна пачуць, як кажуць э, мінская адна вялікая вёска, адна галоўная вуліца, на якой сапраўды э, не сустрэцца са знаёмымі даволі складана. Усе ты ставіся да гэтага ну, як часам кажуць мінск проста вялікая вёска вельмі добра вельмі радуюся калі сустракаю знаёмых вельмі люблю вітацца бо калі раптам сумна і з нейкім давно не бачуся можна просто выйсці на праспект так так а бывае такое что вітаешься размаўляеш і спрабуеш узгадаць что гэта за чалавек з кім ты размаўляеш вось ну там что сапраўды все адзін аднаго ведаюць ці там праз аднаго чалавека ведаюць і гэта класна ну нам часам не хапае нейкіх зносінаў у не, не віртуальных а менавіта таких непасрэдных і вельмі класна калі можна чалавеку паціснуць руку паглядзець яму ў вочы усміхнуцца запытаць як справы вось трохі паразмаўляць і далей пайсці то бок запаволіць вось гэты хуткі рытм гарадскога жыцця нейкай сяброўскай размовы что э, да э, будынку про ты казаў у тым ліку згадаў палас прафсаюзаў калі спусціцца ніжэй да цырку э, вось там зараз стаіць такі будынак на так, так. На, на месцы былой электрастанцыі як ты ставіся да такіх змен тому што мне здаецца вельмі слушна сказаў Мачыма гэта меў на ўвазе калі казаў про то што раней неяк будавалі і думалі э, быў нейкі планы разумення што робіцца А вось такія э, навабуды калі з'яўляюцца яны разбураюць горад ці наадварот э, гэта просто вымушае час сёння Ну напэўна ёсць нейкая стратегія доўгатэрміновая а ёсць нейкая стратегія хуткая і магчыма ёсць спакуса пабудаваць сапраўды нейкі вялікі хмарачос і засяліць яго э, людзьмі але трэба пасля будзе думаць дзе паркаваць машыны ці буду будзе гэты хмарачос прывабльваць турыстаў альбо можа быть наадварот будзе адважваць людзей ад гораду і я мяркую ну на жаль вось калі мы кажам про гатэль вось гэты які не дабудаваны то на жаль гэта ну пагаршае наш горад і я наколі наколькі ведаю нават была ідэя унесці вось гэты праспект наш у спадчыну ЮНЕСКО архітэктурную у А вось акурат такія будынкі перашкаджаюць таму, каб сапраўды у нас быў праспект, который знаходзіўся у архітэктурнай спадчыны Неска. Ну, не толькі гэты зараз і э, то, што каля палацу прафсаюзаў таксама наўрад ці удасся занесці ў выніку <laughs> Юнеска, але кажуць не нам гэта вырашаць. Ну можа быць не на але чаму і нам таксама вырашаць. Адзіна я хочу сказаць, што ну сапраўды не ўсе змены яны да горшага. І гэта натуральна, што горад шукае сябе разбудовы, рухаецца ну таму што гэта жывы арганізм вось і ну трымацца толькі не ведаю за мінушшыну мы не можемм Таму што ну мы сапраўды жывем развіваемся адзінае сапраўды хацелася каб мы гэта рабілі больш абачліва магчыма ясна што ёсць спакуса зарабіць па хуткаму <laughs> вось але не заўсёды хуткія грошы яны у выніку як бы ну прыводзіць да добрага а ну а мы хутка дойдзем да э, касцёлам на золотой горцы это так разумею касцёл святого роха э, туды завітаем праз невялічкую паузу у could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay from Paraguay. full of dinero. A great big mountain. by compañero and cheerio. I couldn't stay in the face of what I owed to Paul. I couldn't stand the face of me. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay. друкаванка. Прагулянка па мінску андрусям такім данхам працягваецца нумар для смс калі маеце пытанні э, альбом э, сённяшнюю успаміны андрусся так ці наша звязаная з вами з вашымі дасылайце смс на нумар 9705 спыняемся акурат на золотой горцы касцёл святого руха А чаму менавіта тут андрусь ну па-першае калі я э, прыехаў у менск то вось э, у школу ўжо вучыцца ў каледж мастацтваў то э, ну я потрапіваюсь у гэтый касцёл на золотую горку там была моладзь моладзевая група вось у касцёле у касцёле так тамдзева група ты можна э, просто суполку людзі супол, суполка моладзі якая туды вось схадзіла там нешта рабіла нейкія э, ну сустрэчы э, вось і ну сапраўды гэты касцёл як бы я не ведаю дзе ён знаходзіцца як ты ідзеш яго не бачыш а пасля заходзіш вось заварочваешь вось у гэтыя дамы і там сапраўды такая горка і гэты касцёл і там ён э, аздоблены скульптурамі працамі янушкевіча вось гэта ёсць ёсць такая дынастая беларуская мастакоў Феликс валерьян язеп янушкевич яны все таленавітыя вось і адзін з гэтых братоў ён аздобіў э, залатую горку сваімі працамі і мне падабаюцца і сам касцёл ён вельмі прыгожы ну, і, і таму па-першае і эстэтычна вось по-другое гэта ўспаміны дзяцінства юнацтва калі ты туды прыходзіў там з сябрамі размаўляў вось ну час частка твайго жыцця а яшчэ ёсць шмат паданняў пра гэтый касцёл восьны вельмі все прыгожыя цікавыя таму напрыклад у ну па-першае э, касцёлам золотой горцы ён яго маеш тытул святой троіцы гэта адна з першых каталіцкіх парафій у беларусі наогул вось святы рог ён абараняе ад пошасцю ад хваробу і калі э, быў там э, палова там не веду менска выкасіў выкасіла по-мому не ведаю ці чумаці што яшчэ то вось была такая малітва да святого роху і пасля гэта хвароб перастала там ужо людзей э, на людзей нападаць э, і існуюць розныя паданні часа чаму золотая горка па-першае калі там один касцёл згарэл драўляны то вас э, узнікла ідэя пабудаваць вось гэты касцёл ужо каменны святар э, зняў сябе шаты разаслаў і людзі тады пачалі скідваць э, скідваць манеты і вот так узнікла целая золотая горка гэта першая як кажуць э, версія другая версія что вось на гэтым узгорку ну там сапраўды растуць дрэвы каліны ападалі то э, восенню лісцё становілася таким залатое лісцё ападала то ўсё было таким залатым і вось наши паэтычныя продкі э, прыдумалі вось такую легенду про золотую горку і таксама город э, ну вялік вялікія грошы таксама да выдаваў на гэтый касцёл і выдавалі не толькі як кажуць католікі але і праваслаўныя вось па-мо нават юды сюды потому что все хотели вось от этой хваробы абараніцца як напрыклад ставіць да того что касцёл побач так. а побач палац мастацтва і часа можна пачуць што вось такія месцы ну прынцыпе не спалучальныя адно з адным хаця не стаяць просто вось адзін да аднаго вельмі вельмі блізка я цудоўна стаўлюся да такога суседства тому что і там і там <laughs> людзі і неяк падзяляць што мастакі что там менш веруючы ці вернікі там менш любяць мастацтва не таму что горад гэта такая сістэма там дзе мы ўсе знаходзіимся ў такім інтэрнаце э, тут царква тут касцёл тут крама тут рэстарацыя тут дыскатэка і гэта цудоўна і гэта ну, бы дазваляе нам быць праяўляць талера талерантнасць размаўляць адзін з адным і удасканальвацца я лічу што вось гэтыя разнастайнасці яны змушаюць чалавека быць больш чулым адзін да аднаго больш уважлівым і ну не лёгка заўважыць калі чалавек прыязджае аднекуль з гор з да прыкладу ну там дзе ён жыве адзін то з вёскі якой-небудзь он можа быць цудоўным але яму яшчэ патрэбны час каб не паказваць пальцам на другіх людзей які не так як ён выглядае там не ведаю уметь э, сябе захоўваць там у грамадскіх месцах ну мінімальна такую прайсці адукацыю гарадскую і я ў тым ліку таксама калі прыехаў з вёскі там вучыўся ну нейкай у талеранцы та, вучыўся талераваць іншых людзей там не ведаю э, э, мець на ўвазе что там ты не адзін едзеш у э, цягніку там не трэба так ногі рассоўваць альбо класціся на гэту лаву хаця і можа хочацца легчы Таму э, спалучэнне неспалучальных таких розных быццам бы на першы пагляд неспалучальных розных з'яваў будынкаў гэта класна гэта і ўтварае горад вось гэту гарадскую разнастайнасць і я таму усімі руками за тое каб быў касцёл і палац мастацтваў і што заўгодна А што да людзей вось на самом пачатку праграмы тут згадаў 90-е гады у даволі складана калі так. можна было ні за што просто атрымаць э, ну, у лепшым выпадку адбяруць жуйку а ў горшым яшчэ пашы атрымаеш э, на твой погляд ці змяніліся людзі у мінску вось за той час э, колькі ты жывеш у сталіцы а э, змяніліся цэлыя раёны там што вось да прыкладу калі ісці вось сапраўды па гэтым нашым маршруце то там была труба так званы раён гэта кастрычніцкая вось метро і называлі трубой і там сапраўды стаялі такія у там металісты там нефармалы вось і ты ідзеш і думаешь ад каго ты атрымаеш вось по галаве але ідзеш все роўна э, ідзеш то бок раней былі больш э, явно акрэсленыя субкультуры з аднаго боку гэта мне падабалася тому что ну раней там там Было слово пацана ты трымаў свое слово ты слухаў групу нірвана апранаў гэту байку і быў гатовы атрымаць за нірвану по галаве вось альбо там выходзіў рэпер у шырокіх штанах і ён быў гатовы гэтыя шырокія штаны свае як сцяг несці за гэта атрымліваць по галаве А чаму чаму можна было атрымаць за э, майку э, нірвана справа ў тым что раней у э, моладзь больш э, сур'ёзна ставілася да нейкіх такіх захапленняў музычных субкультурных яны вызначалі сябе гэтым ну мы там лічылі там э, я раўно рок-музыка вось мы атаясамлівалі сябе з нейкімі плынямі і культурніцкімі і музычнымі і да гэтага ставіліся вельмі сур'ёзна была такая індыф... маглі сябе так гэтым індыфікаваць вось гэта мой з майго раёну ён слухаем тую самую музыку якую і я значит гэта правільны чалавек А вось гэта няправільны і ну гэтыя гэтыя адрозненні яны ну сапраўды маглі выклікаць канфлікты і гэтыя канфлікты адбываліся лысыя тырыць валасатых вясёлы конец 80-х восьось э, цяпер гэта знікла тому что ну цяпер все людзі больш пазітыўныя у э, ніхто нікому ў галаву не прыйдзе біцца за музыкі казаць што гэта моя музыка я готовы за яе атрымаць у галаву ніхто скажа да добра э, буду слухаць тваю музыку такі не бі мяне па галаве кажуць вось з аднаго боку людзі сталі больш мяккімі і і гэта добра з другого боку канешне там мы хто памятае тыя часы Мачыма трошачки шкадуе э, про тое што вось сапраўды раней у Э, былі такія сцягі музычныя сцягі культурніцкі і што вось гэта для нас была такая нейкая рамантыка вось і гэта было ўсё па-сапраўднаму і сур'ёзна цяпер э, магчыма іншыя інтарэсы цяпер сапраўды людзі больш пазітыўныя і такі утвараюць такі больш кісель кісель меламанаў можна гэта можна гэта адбыўся метамадэрн то бок ты можаш ісці у з даўгімі валасамі слухаць папсу можаш э, пастрыхліць аналыса слухаць шестаковіча і шатунова адначасова і гэта ўсё нармальна ну развіццё грамадства восьось Э, так так ну а некаторыя так э, сёння таксама як у кутрубе збіраліся так і сёння многія збіраюцца ну зусім гаворка не пра субкультуры э, збіраюцца на зыбіцкай куды таксама сёння прапануеш завітаць такое кашня з аднаго месца абсалютна ў іншае месца некалі вуліца гандлёвая якая апошнія гады атрымала рэпутацыю на тусовачна ты там часто бываешь на гэтай вуліцы э, калі цёпла то так летом э, там дарэчы таксама кажуць можна атрымаць э, пашы сёння па іншых прычынах але можна ну ну магчыма ну але не ну слухай э, калі мы перажылі 90 вясёлыя то что нам забіць скажу гэта э, справа ў тым что супярэчлівая вуліца і ведаю гісторыю пра спадара харэўскага чалавека які ну вывучае горад менск і ён э, кажаць то вот я ўсё жыццё пішу і змагаюся пішу кнігі змагаюся вось з гэтымі навабудамі нейкімі з гэтай безгустоўшчынай і вось я іду па зыбіцкай і, і гляжу што вось гэта не так пабудавана гэта не так але думаю а і добра а, а, а што чаму добра э, ну справа ў тым што у ёсць гістарычная праўда ёсць архітэктурная праўда а ёсць просто жыццё людзей а, і нам хочацца весяліцца нам хочацца каб было чыстенька і прыгоженька і часам э, трэба саступаць гэтаму жаданню не заўсёды трэба быць таким жаўнерам абаронцам чысціні жанру Вось і вуліца збіцкай для мяне вось такі прыклад непрыхаванай чалавечай радасці непасрэднай такой няхай сабе яна нагадвае трохі Діснейленд няхай сабе вось так у Китаі будуюць некі вестерн вестерн вестерн район э, вось але ну люди радуюцца і гэта цудоўна э, тогда там нешта ёсць унутры не ведаю атмасферы гэтай вуліцы тому что э, ёсць іншыя навабуды ёсць іншыя раёны якія з'яўляюцца але чамусьці людзі там людзі так не прыцягвае э, гэты раён у Э, а гэта прыцягвае там па-першае да, э, там па-першае можна граць вулічным музыкам і гэта ўжо як бы для мяне плюс 50сотку да прывабнасці Вось выходзіш слухаеш там грае чалавек там грае чалавек і гэта ўжо класна Вось вядома ёсць установы на зыбіскай куды я не заходжу потому что яны і дарагія і, і напэўна і не прывабліваюць мяне але там ну можна зайсці там бліны паесці можна казаць называть не, не. не. зайсці паесці бліны там ёсць больш-менш нармалёвае месяц там дзе збіраюцца не э, людзі которые удаюць сябе мажораў а просто нефармальная моладзь вас паглядзець на прыгожых людзей ну і таксама класна ты вот заходзіш на гэту вуліцу і бачыш что людзі рыхтуюцца да яе выхаду дзяўчаты там фарбуюць валасы вусны апранаюць абцасы хлапцы апранаюць пиджакі э, намазваюць гелем валасы і вось яны так нарадныя убраныя гуляюць гэта так міла ну, сапраўды я, я але, але, але акурат у гэтым часам абвінавачваюць беларусы маўляў беларускія э, дзяўчаты зараз і хлопцы таксама э, выхад просто ў горад гэта як нейкая абавязкова абцасы у дзяўчат э, памады і гэтак далей вось на твой погляд ці ёсць тут сапраўды прычына для того каб неяк з гэтага кпіць сказаць что вы вот это паразмалёўвалі ці гэта ёсць якраз такі вот паняцце мінчук хаця не толькі у мінску гэта вядома з гэтага кпіць вельмі лёгка і можна але я найперш бачу гэтым у Ну, такую дзіцячую непасрэднасць восьось хочацца выглядаць прыгожа і і І ты плюеш там на, на не ведаю на пачуццё незалежнасці на нейкія інтэлектуальныя варункі і тренды і вось і выходзіш і выглядаеш прыгожа я заўсёды ну з радасцю гляжу на такіх людзей таму што я ведаю што я так ну не умею вось і на абцасах, ну, сенсі, на абцасах, <laughs> шансу, і не спрабаваў вось але ну і барбершоп я не наведаваў вось ну, як бачу таксама Але я лічу, што гэта класна. Ну няма ў гэтым нічога заганнага. Вось у такім гэта тут хутчэй ёсць нейкая дзіцячая непасрэднасць. Зразумела, што гэта хутка ўсё міне. будзем узгадваць гэты час. Зразумела, што хутка мы еўрапеізуемся і ўжо э, вось справа ў тым, што раней ты набываў джинсы гэта было круто ты шукаў сабе байку гэта было круто цяпер у нас можна любі купіць любые джинсы любые байки мы пакуль што гэтым яшчэ не наеліся гэта для нас класна што можна пайсці ў краму і выбраць моднае адзенне па тэлевізары Вось зразумела што прыйдзе час і мы гэтым наядзімся то Вось і ты ўжо на вуліцах не заўсёды пабачыш такіх прыгожых дзяўчат хлапцоў як з карцінкі Таму пакуль карыстайся шанцам глядзі на іх і цешся пакуль яны ходзяць па нашых вуліц На мы неўзабаве дойдзем там вуліцы кастрычніцкай але праз некалькі хвілін. Bless the father bless the son cross your heart cause you're the one collect comes in the morning. Curvy sticks and wooden holes assisting you in plugging holes. Plug them holes till you see straight through to the mind's eye. for you, you were the fool. But there's something you can do. You can wash your arm in a pool of mud. You can chop a tree, prevent a flood. You can speak with a turtle just by. з гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Гуляем сёння па мінску з андрусём такендангам нумар для смс 9705 яшчэ одна вуліца ўключана сённяшні маршрут гэта вуліца кастрычніцкая некалі ляхаўская ніжняя ляхаўская варашылава канцавая што цікавага на гэтай здавалася б такой даволі непрыкметнай вуліцы Андрусь. ну напэўна тым хто вось не зменску варта патлумачыць што на гэтай вуліцы адбываецца такі фестываль бразил і ўжо вуліца кастрычніцкая яна часткова называецца ў народзе вуліцай бразил справа ў тым што э, там ёсць будынкі э, і на гэтых будынках шмат месяца і вось мастакі з мастакі з бразіліі сумесна з беларускімі мастакамі размалёўваюць ствараюць э, фрэскі муралы графіці вось на гэтых сценах і там там э, адно з адзін з самых вялікіх муралаў у Еўропе знаходзіцца. Таму зараз гэта вуліца такая ты ідзеш просто глядзіш на прыгожыя малюнкі на дамах. Вось. І адпаведна, там адкрылася шмат розных месцаў моладзевых, корчмаў, вось клубаў бараў і, і гэта месца не такое мажорнае, як э, зыбіцкае, так так, так. То бок калі Назабіцкай ты глядзіш на э, хлопцаў у піджаках і на дзяўчат на абцасах, то э, на вуліцы бразил там больш нефармальная моладзь яны прыгожыя але прыгожыя по-свойму гэта джинсы байки вось нейкіе модныя палітоны э, і таму калі ты хочаш трошки больш альтэрнатыўнай э, больш альтэрнатыўнага майнстрыму то варта зыбіцкай накіравацца на кастрычніцкую вот она зараз такую стала а памяташку она была колькі гадоў таму яшчэ да таго як там пачаўся фестываль Ну справа ў тым, што на гэтай вуліцы знаходзяцца будынкі старыя яшчэ э, стогадовыя э, хіба што вось этой розныя заводы, які ўжо фактычна не функцыянуюць, але яны ствараюць антураж такі. Там ёсць трамвайныя шляхі і трамвай па якіх не ездзіць трамвай. І таму вось гэта вуліца яна заўсёды прываблівала нейкія пары, там адбываліся фотасесіі, маладыя фоткаліся. Ну, менавіта... на фоне цагляных сценаў. На фоне чырвоных цагляных сценаў э, хіба што пачатку два 20 стагоддзя Таму э, ось тыя будынкі якія не руйнуюцца захоўваюцца то яны э, з цягам часу набываюць усю большую большую нейкую мастацкую вартасць калі 50 э, гадоў назад ну гэта былі просто старыя будынкі які хацелася знесці то цяпер гэта такія арт-аб'екты якія сапраўды прывабліваюць турыстаў на фоне якіх там здымаюцца гістарычныя фільмы і адбываюцца фотасесіі вось ты сказаў з'яўляюцца нейкія модныя месцы А што тычыцца вось моднае месца хто стварае гэтую моду што можна называць э, скажем модным месцам калі ну нават не параўноваюць там з часам мінулымі вось сёння вуліца кастрычніцкая модна нейкае месца што значыць моднае там что напрыклад на зыбіцька я сабе так крыху уяўляю што можа быць э, мод ну, трэба адрозніваць э, пафаснае месца ад моднага месца па-першае гэта у ну стыль аздаблення і адносіны паміж людзьмі і вядома можна зайсці у дарагі рэстаран куды прынцыпе і страшна зайсці нармальнаму чалавеку тому что там крышталь і дыван як яго там сваімі бруднымі нагамі не выпаскаць гэты дыван А вось а ёсць ж зараз такія установы там дзе выпіць кавы зайсці там дзе грае адпаведная музыка якая ўжо стварае ну некі такі цэнс ты ідзеш і чуеш что ага гэта музыка значит туды можна зайсці там працуе працуюць у працуе моладзь вось якая прыемна выглядае і якая ставіцца да сябе ніяк да чарвяка а як да сябра хутчэй там дзе цябе прынята называць называть твое імя яны пытаюцца як вас завуць э, Андрусь калі ласка прыміце там ваш заказ там блин кава вось і ну гэта все відавочна і бачна ну, і гэтыя месцы яны прывабліваюць акурат да сябе вось гэтых модных э, маладых людзей э, і таму а, а мяне не мяне яны адпаведна прывабліваюць як чалавека які хоча паглядзець на гэта ўсё на вось на гэта жыццё і атрымаць таксама і візуальную асалоду но модным у свой час і ну, для некаторых і сёння быў застаецца універсам цэнтральны дакладней э, кафе э, як ну кафе также кафе называется это на, на першым паверсе по э, Я так разумею, што цябе таксама жыццё звязвае нейкім чынам э, з цэнтральным. Ну цэнтральны гэта антымодны, гэта трушная такая сапраўдная жыццёвая праўда непрыкрытая. Вось. І калі да вас прыязджае нейкі замежны госць, то варта яго туды звадзіць, каб ён пабачыў такое сапраўднае, непрыкрытае, непрыхаванае э, не, не, аніякай модай жыццё. Ну, ты сваіх э, гасцей, якія прыжалі вадзю тут? Так вядома, якая іх рэакцыя. Ну гэта э, класнае спалучэнне так. у які час сутак э, <laughs> увечары пасля беды э, на публіка розная да беда <laughs> Ну прынпе публіка розная але дух застаецца той самай справа ў тым што ну хто не быў цэнтральным то можа б варта патлумачыць што гэта крама там дзе можна і выпіць і закусіць а на сценах там знаходзіцца некая такая ліпніна Мачыма на трохі смешная вось але ну там э, нейкія плады плёны там грушы дыні нейкія э, прадавачкі вось вылепленыя са снапамі гэта яшчэ са сталінскіх часоў такая вось гэта напэўна мусіць увасабляць багацця вось разнастайнасць прадуктовую гэтай крамы а публіка там збіраецца ну гэта сапраўдныя менскія панкі якім ужо няма чаго губляць у гэтым жыцці э, і цэнтральны гэта той этап які у напэўна праходзіць кожны музыка кожны мінчук Ну, які там займаецца нейкімі мастацтвамі але гэта той этап які варта прайсці і пакінуць за спінай Таму што ёсць рызыка вось застраць загрузнуць у гэтай такой прасторы цэнтральнага там дзе штовечар і вось як нейкія мёртвыя душы тут засцякаюцца э, у іх нейкая свая атмасфера свая размова свой пах ужо там стаіць такое сваё намоленае месца з ранку з вечару так, так. яны размаўляюць паміж сабой сабой п'юць і все яны такія сапраўдныя непрыкрытыя непрыхаваныя вось і там няма аніякай моды а некае імкнення да моды вось людзі якія яны ёсць вось у такой сваёй праяве не ведаю у ці то падзення ці то нейкай шчырасці і ну на мы раней рэпетавалі каля гэтага цэнтральнага гуртом рэха і пасля рэпетыцыі заходзілі туды выпіць піва ці кефір вось і ну гэты перыяд ён пэўны час доўжыўся а пасля вядома ён ужо знік таму што ну у цэнтральным нельга заставацца доўга Але ў свой час хацелі вы ну правда туды не піва і кефір Мачыма але так разумею не піва хадзілі э, піць каву у краму чарадзей так. каля парку чалюскінцаў ты мне хоць застрэль я я не магу нават зарыентавацца дзе гэтая крама была чарадзей ці ёсць навогуле зараз а Э, спадзяюся што яна яшчэ ёсць справа ў тым калі я вучыўся ў каледжы мастацтва меахрэмчыка у народзе мы яго называлі парнат вось ён так вядомы больш як парнат бо там быў інтэрнат для тых хто мастакоў музыкаў якія там жылі вось ну і парнас вось гэтыя два словы сумясціліся і атрымаўся парнат і праз дарогу ад гэтага парната пабудавалі лікёра там гарэлачны завод і краму лікёра галарычную краму чарадзей Вось і э, <laughs> мы вучні старэйшых класаў старэйшых курсаў там 17-18 гадовыя выходзілі праходзілі праз дарогу замаўлялі сабе каву ці нейкі лікёр можа быць і справ і справа ў тым чаму гэта вы смесце так вось засталося ў памяці таму што ну, гэта навучанне гэта ну нейкі першыя уцёкі там з лекцыяў першыя прыгоды такія менскія тут парк чалюскінцаў які небяспечны і тады быў асабліва цягнулнікі небяспечныя месцы так разу. ну ну просто э, вострыя ўспаміны звязаны з нейкай з небяспекай таму што ну там некія звычайныя рэчыны і не затрымліваюцца ў галаве і вось калі мы прыходзілі ось у гэту краму то там ужо ведалі нашыя імёны воз этой жанчыны это было так прыемна вось ты заходзіш нейкі саплівы шкет у краму да цябе там звяртаюцца калі не было было грошаў то табе на павер на вексель давалі як цяпер у вёсках на павер налівалі гэтай кавы вось ты уже там прыходзіў там браў грошы пасля там аддаваў і таму вось гэтыя ўспаміны яны ну такія вельмі яскравыя першая песня гуртарэха якая склалася там яна пачыналася пачыналася са словаў ой чарадзей мой чарадзей мяне зачараваў ты чарадзей Вось і э, гэта крама ну <laughs> не, не хочу сказаць была другім домам але была такім добрым прыстанішчам ад майстэрні творчай калі мы там маладыя мастакі малявалі працавалі спрачаліся пасля э, у гэтай фарбе у гэтых сваіх халатах мастацкіх тут не дасі на вексель э, выходзілі так э, гэтыя добрыя жанчыны нам да арендавалі на вексель мы сядалі і гэта быў сапраўдны такі французскі улей гэта нейкі монмартер быў і таму вось спалучэнне э, парната і чарадзея вось яно ну стварала такі такую мастацкую сумесь а ці ёсць ввогуле такое самае любімае месца ў мінску э, маё самае можа пішаць думаю маё самае любімае месца ў мінску гэта магчыма метро у Вось калі ты едзеш спускаешься в наше метро стрыльна едзеш думаеш сваё таксама э, я жыву ў горадзе Мску але па-за Мскам гэта сокал дарога ў сокал таксама вельмі класная яна доўгая ты выязджаеш за кальцевую едзеш едзеш едзеш і зноў прыязджаеш у Мск это такі горад спадарожнік Вось таму э, я люблю Мск у дарозе калі ты не ідзеш па праспекце няма канкрэтнага месца ты ідзеш знаходзіишься ў руху думаешь нешта сваё сустракаеш знаёмых вітаешся размаўляеш пасля ідзеш далей апранаеш навушнікі сядаеш у 112 аўтобус у маршрутку доўга едзеш там прыдумляецца песня вось нейкі тэкст заходзіш у метро ну і і Мне падабаецца вельмі наше метро, таму што ўзімку э, там цёпла, улетку там холодна. І мяне не, не напружвае нават тое што можа быць шмат людзей я калі заходжу ў метро і бачу там там чалавек там чалавек няма як прапіхнуць я кажу як класна што нас шмат восьось адчуваецца нейкая еднасць пасажыраў але э, наш э, шпацер амаль што завершаны там прынамсі э, маршрут вычарпаным таму ёсць яшчэ некалькі пытанняў для цябе які не тычыцца натуральны маршрут уже але пакуль цябе не адпускаю вернемся ў эфір праз некалькі хвілін у created she takes away. My mind says leave, but my heart says stay. I try my best and I'll testify that this ain't love, it's just a lie. But I'm still here and I'll tell you why. It's so hot, she moves me. She moves me. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў прагулянка па-мінску андруся такім дангам паступова завяршаецца но напрыканцы некалькі пытанняў якія паўтаруся не тычацца сённяшняга маршруту хаця магчыма у адказах на гэтыя пытанні можа і закранем той ці іншы аб'ект закране што ці іншы аб'ект чым для цябе мінск пахне там што кожны горад мае свой пах то і мне здаецца для кожнага он пахне нечым сваім ці альбо з якім пахам асацыюць для цябе мінск Ого, я такі чалавек асабліва не нюхательны <laughs> вось але вось зараз я ішоў на радыэфір і у ну, рэшце рэшт даецца пачынаецца вясна і вось этой вясновы пах ну нейкага адраджэння прыроды там ну не ведаю цяпла нейкага воз і такое шчасце просто вас ахапіла мяне ты ідзеш по гэтым горадзе і адчуваеш шчасце я не ведаю як гэты вось пах шчасця яшчэ можна выявіць ну як яго апісаць словамі але вось адраджэнню прыроды вось гэта вясна цяпло нейкае ну не кветкамі вядом што зараз не пахнець але можа быть мне ў галаве ўжо і кветкамі запахла добра калі чалавек не нюхадзільны як мастак колер твайго мінска юнікі <laughs> адразу такое шэры хацеў сказаць но ну, але шэры гэта у добрым у добрым сэнсе шэры бывают э, таких розных адценняў шэры э, шэры мой мінскі ён шэры таму что у э, вось на гэтым шэрым фоне гэтыя прыгажуні з зыбіцкай глядзяцца асабліва прыгожымі калі чалавек апранаецца ярка то ён таксама глядзіцца вось на гэтым шэрым нашым тле гораду ён таксама вас як зорка светіцца таму шэры колер які дазваляе кожнаму з нас мінчукоў выявіцца можна казаць про гэта больш так шырака выявіцца ў музыцы у мастацтве у тым чым мы займаемся вось менск ён дае такі нейтральны тон шэры і кажа про працуй развівайся рабі чалавеча і ты будзеш тут як зорка восьось будзеш там не зяць спрывабліваць таму э, менск шэры і гэта такі нейтральны тон які дазваляе кожнаму з нас быць зоркай а гук мінска мінска так. альбо з якім таксама гукам асацыюецца Ну хай гэта будзе хай гэта будзе э, рок альбо не рок-музыка Менск гэта хутчэй за ўсё гэта сапраўды вось я прыехаў Менск і першы рок-канцэрты э, нашы зоркі э, рокавыя гэта было круто і таму магчыма хай будзе гэта гітара з перегрузам электрагітара так і нагучыць А якія месцы мінску стараюся абыходзіць калі ёсць такія ёсць месцы там дзе просто у ну а э, э, 13 разоў здаваў на правы э, у даі здаў выніку не не здаў флюну э, ось і калі так можа так так, э, не думаю ведаеш так стрыкаю мозгу заўсёды ўзгадваю што не здаў на правы вось калі там дзе-небудзь праходзіш прыязджаеш вось ну на самой справе і ў кожным горадзе вось мы зараз хадзілі па такіх цэнтральных вуліцах якія там прывабны і для турыстаў вось прыгожых вядома што ёсць нейкі промзоны вядома што ёсць такі такія ну спальныя раёны там дзе адно на адным дамы гэтыя стаяць і мала дрэваў вось і зразумела што яны як у кожнага чалавека выклікаюць сум тугу і не хочацца жыць у такіх месцах вось калі там некая фабрыка дыміць капціць Ну але ну што нам пра гэта казаць Таму што ўсё ж такі вось гэта прыгожае тое што ёсць у нашым горадзе яно для мяне ну перабольшвае вось то тыя месцы у якіх я не хачу знаходзіцца А помніка каму ці не чаму на твою думку не хапае мінску ну, зразумела іх шмат але вось каго б ці што б ты назваў добра у нас ёсць помнік васілю быкаў по-мому няма няма вось было б клас ну, на ўсходніх могілках э, так. а караткевіча таксама не помнік помніка ці ёсць караткевічу вось давайте давайте поставим помнік Васілю быкаву караткевічу э, вось барадуліну открыли шыльду на доме дзе ён жыў і вось жыхары дому там дзе жыў барадулін вельмі радыя гэтаму можна і помнік барадуліну поставіць Я думаю что дады вялікай не будзе а будет толькі радасць ад гэтага літральна некалькімі словамі мінск тваёй мары ён які у Ён э, больш прывабны для раварыстаў і прыдатны Вось мінск ён э, мы спынімся каб ён спыніўся разбудоўвацца ўверх Мачыма менш гэтых высотак А каб захаваліся гэтыя прыватныя сектары которые яшчэ ёсць вось гэты такія вясковыя дамочки пасярод гораду і пабольш дрэваў пабольш пабольш дрэваў пабольш музыкаў на вуліцы пабольш розных канцэртаў Андрусь Дякую табе за гэтую прагулянку мне застыцца нагадаць што вам сёння шпацыравалі па сталіцы знаходзіцца ў кампаніі з мастаком музыкантам паэтам андрусем такенданнгам. Thank you. all I ask of you. And I know that someday you will not remember the way that this moment feels to you. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. should ever need someone yeah, to help get your head straight, I'll be your resident all night. Sure, I'm glad just having you around. All that I know. When you find love, you never let it go. You never know, no. Without you, I'm lost.